akajisi kakera agashitsi agashitsi ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi amahoro neza mwege mubandanya kudukurikira kaze mu kiganiro agashitsi mu gashitsi uno munsi tugiye guteramira ku bisokozo ikiganiro mwagiteguriwe na ara desire bukeye neza turabahaye ikaze nitwa Petro Kaveri Mukarabe ndi umwigisha mu mashuri kaminuza nsanzwe naranonosoye ibintu bijyanye n'imvugo impinyanyiro z'imvugo n'ibiri muri zo nkaba ndongoye igisata kijeje indimi n'imibano ha muri kaminuza nderabigisha NS nkaba ndo mutohoji umuronde zisinzwe n'uwese nayo byumva mu byerekeye insiguro ziri inyuma y'izindi biciye mu migani mu bitito mu bisokozo mu mvugo za misi yose turagomba gushimikira cyane cyane ku bisokozo ibisokozo no kuvuga iki urumva akantu ko gusoka hariho ibivuga gusoka ariko naho nyine gifatiye ku kandi gace kadahinduka kitwa soka ako soka mu kirundi niko kerekana rero imvugo nyayo yo y'icyo kintu nta ni ukuvuga gusokwesha cyangwa tutangure gusoka kiramusotse ni ukuvuga kiramuhungabanije ku mutima nka ka kantu gakubita mu gutwi kakaduga mu mutwe karyohera umutima hanyuma ugaca ugakurikira kurikira ako kantu cyangwa icyo kintu rero gusoka ni ukuvuga kiramucumise kiramushitse hari ukuca wumva imvugo zimwe zimwe zikuye mu gusokwesha sokwe so gusokwesha izo ni imvugo zikoreshwa cyane cyane inyifato ikoreshwa n'abana batoya sinzi ko urabona umwana aguhaye ikintu agaca gisubiza inyuma cyangwa agacira ukuboko inyuma aba agusokwesheje sokwe ni ukuvuga na jewe ndaguteye ku mutima hmm? kandi utegeza kunyishyura gusokwesha isoko ducavuye rero kiba kimwe mu mayagwa y'ikirundi rero sokwe uca wishuti nirudze hariho n'abandi bishyura ngo bati sokwe bagaca bishyura ati soma hariho n'abandi bavuga ngo sokwe navuze nirunze navuze soma ariko baravuga kandi ngo sokoranya nawe muri kumwe igisokozo ni iyagwa rijyanye n'udukino riri mu dukino tw'imvugo ariko kandi rikaba iyagwa rijyanye n'imyimenyerezo y'umutima wo kwiyumvira cyane cyane babigira bigira ku bana kugira babafashe kumenya kwiyumvira bagira imyimenyerezo y'ubwenge bwo kwigovyora ni ukuvuga kwikura muri magovyo hanyuma ukamenya ingene wishura ukamenya ingene utwenza canke bakabigira hajya ku mugoroba murazi ko basokoranya hajya bahejeje kugarira barindiriye ko inkonisha bagaca basatsikira ahantu ba senaka inanaka bagaca n'abana bose bumva bagaca basokoranya cyangwa bagaca umugani rero icyo ryo yagwa rishingiye ku dukino tw'ubutwenza n'imyimenyerezo yo kukabura ubwenge twebukanye ibyiza byo hambere twebukanye ibyiza byo hambere aho sokoro yakoma impozo yegetse aho nyokoro yambara impozo yegetse aho hambere bari baberewe bifise insiguro iyihe birafise insiguro ubwa mbere na mbere abo bagira iryo yagwa baba bari twakurikizo umugenzo wa ba sokuru bamye baduha natwe tukayuha abandi wowe ufatira uti niruze cari gusoma ngira naho utarambwica arico nawe naho mbaririje uko uca wumva uca wibaza uti ni urwarwa ariko ibyo ni mu mvugo zisanzwe dukunda kubona mu rwego ati sokwe niruze ni ukuvuga ko nintabitora urupfu niruze rwundye niruze canke sokwe soma ni ukuvuga aranezerewe mu mibano ya kera rero haba hari hakagwa hafi ukagasoma ugaca mwishura aho no ku mukeka baba bagafise rimwe rimwe hanyuma bagaca wishyura uko ariko rero naho biri uko ntiturabitohozamo cyane turiko turabikora buhoro buhoro twegeranya kugira ngo dushike koko icyo bashaka kuvuga icyo tubona gusa mu bisokozo ni uko kugira ucishure haba harimwo ubumenyi bwinshi ibi bavuga mu gifaransa ni culture large muduhe uturorero kugira ngo abariko baratwumviriza batahura. ariko nanjye uca nkundira uza sokwe niruza ndakabona singafata ndaguhaye nako kantu romba ndaguhaye ni ukuvuga karakunaniye eh. we ntucyo wibumva icyo ari cyo ibintu utahora unabona canke bigoye wowe utamenyereye bigasaba rero ubwenge bwinshi bigasaba kuteza kwitonda nk'akarorero mvuze ni sokwe niroza ubugingo bwa none bwo gutana ndaguhaye wotekera amazi mu rukanga aho bumbajije none cyangwa iyo nyisho nyene mba ndakubajije nyene mm. hanyuma niko byishugwa uwatekana amazi mu rukangaka inyishu yiyiha ntibikunda mugabo icyo nashaka kuvuga nicyo rero ushitseko hariho rero ah, agasokozo uwo ukabwira ntakumve kubera ataragira amajambo menshi y'ikirundi n'imico n'imigenzo bijyanye nayo n'iryo yago aho rero si ntiba ari igosha ariko kandi hariho n’ubundi abatarumva namba cyangwa atarabona inyishu yotanga kuri icyo kibazo umubajije nkayo nk'urukangaga abana b'ubu nk'ubu bibujumbura nk'akarorero wabwiye urukangaka ntukumvike mugabo uciye ubwira uti intoki zotangira amazi bigoranye aha bacavuga ngo ndaguhaye aho hoho bisikuriye hari amajambo atatu adasa n'ahasusa soma ni roze ndaguhaye ndaguhaye iki sokwe ni roze njenda kubwira agasokozo ucubuta indaguhaye murumva ubuhaye je wowe umpaye kiko biba bikunaniye muba wowe biba bikunaniye mm. ndaguhaye umwanya inzira umpe inyishu mumva no kuvuga birananiye kuko baca bagutwenga abandi bana canke abantu bari ngaho uvuga uti ndaguhaye ni imvugo y'ukwigovyora kamwe nakubwiye kwikura muri magobyo magobyo n'agafuko gatoya kajamwo urutoki rumwe kakajamwo sinzi ko urabona aba bambara impuzu z'ikizungu z'ubu ushobora gusoma ka ruzane hmm? ndaguhaye cyane ruze hmm? ushaka uba urwarwa ariko naho urupfu rwoza ntiwobitora muracabona rero ko bikunaniye rero turi ko turabitohoza twumvi isano ririmo kubera nanjye nkora imico y'ikirundi ndafise icyo y'ibiharage muri twa tundi twa sokwe niruze sokwe soma igihe mwambaza hariho ako mwavuze w'impa ako ko n'agake mpa njyewe ndabona kuba ufite amazina sokwe nirutse ukacubanza ukiyumvira nk'ubanje kwiyumvira mvuga nti mpa ndaguhaye nkumva rwagwagwa ntiruba rukirimwo navuga mugabo ni kimwe mu bindi mu nyishu zoba ziriho mpa ni ukuvuga ndekura mpinzira ndakubwira ni nka kujya urabona ngira abantu bagira bavuga amajambo kutariko mu manza uhora ubyumva akavuga ngo ndashimiye uyu yahereje kumpa ijambo naka yahejeje kumpa ijambo nta muntu aho ijambo umuntu umuntu aho ijambo utarifise utari umuntu amuha umwanya wo gushyikira iryo jambo afise nibi rero ndiko ndakubwira nk'umwanya ndakwishu ndaguhimisha mpa ndaguhaye none ubu mpaye iki joho ndakubaje nimba ndakusabye iki nawe ndaguhaye ubu mpaye iki ntumva ko harimo udukino tw'amajambo dutuma umuntu ashobora kwiyumvira icyo umuntu aba asabye n'icyo aciye amuha ni kubera iki wewe utayobe guti ndaguhaye muga ibindi urayiyoyega rero aho rero mpa ndaguhaye kubera ko bitakunanira kubera ndizi mvuga nka nawe uti ndaguhaye ni ukuvuga urumva intumbero mbadimu tuba tuyaga mu ntumbero twumvikana mugabo iyo ndakubajije icyo ndakubajije kindi kirashobora gusoba kubera kucibagira cyangwa kubera kutaki utakizi mu kiganiro kizokurikira tuzoshimikira kubijanye n'inyigisho zitangwa muri ivyo bisokozo kuri mikro mwari kumwe na Alain Desire Bukeye neza murakoze agashitsi agashitsi ikiganiro kiba yagira ku n'akaranga k'abarundi